xaz küfür haqqında, hətta bəzi qardaşlar olur, məsəl üçün, bilmədən, ya unudaraq, ya nəfsdən xəta edirlər dillərində küfr olub və onlara deyəndə ki, qardaş, tövbə elə, da, inşallah bu dediyin söz küfürdür. Məsələn, necə küfür? Məsələn, bəzi qardaşlar olur, məsələn, bu İslamı bəyənmirəm, belə bir İslam. Yəni, olur da, bəzi şeylər olur, əlfaz yəni hirsindən ola bilər deyər, ya belə qardaşlıq lazımdır. Niyyət başqadır, amma dilindən çıxır da, əsəbləşir və ya. Qardaş sevib olmaq sözləməli olur. Yox, axı, hə. məsələ nə olur? Qardaş elə ki, nəsihət edir. Onun nəsihəti olmaq yəni bu da qəsdən. Qardaşa mənim sualım lazımdır. Bunlar da deyirlər ki, çox tövbələr. Səndə qardaşın görün sözü, yəni biri var İslamı deyə qəbulən, biri var ki, sizin yaşadığınız İslamı qəbulən. O mənada yəni ki, bunlar deyirlər ki, tövbədə. Yox, hər bir halda o söz caiz deyil demək, amma ki, təbii ki, o insan o söz o insan dindən çıxarmır. Yəni onun yox, çıxarmır. Hətta adi məsələn, çünki bəzi küfür növləri var axı. Hətta hətta o küfür olsa da orada niyyət götürülür, qəsd götürülür. Bəzi küfür növləri var orada götürülmür. Məsələn, bir insan tutar ki, Allah Azza və Kəlləni sövsə, sən deməyəcəksən ki, görürsən bu qəlbi ilə Allahı sövməyi halal bilir. Ya qəsd nə idi? Sən kafirdir. Və ya e, bir insan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə istehza eləsə, o insan kafirdir. Allahın kitabını ələ salsa, o insan kafirdir. Orada qəsdsə soruşulmur. Məsələn, bəzən deyir ki, bəzən deyirlər ki, qardaş o Quran o Quranla deyir, Quran ayələri ilə. Məsələn, bir ayəni götürür, məzəli formada deyir, ayə, ayələri ələ salır. Və bir başqa biri deyir ki, qardaş, o zarafatça eləyir də. Onsuz da ələ salmaq zarafatça olur da. Kimsə əsəbi halda ələ salır, kimsə yox. Hamısı ələ salmağı zarafatça eləyir. Hələ insan ələ zarafatça da kafir olur. Aydındır? Bu heç. Amma elə məsələlər var ki, orada qəsd var. Məsələn, bir insan tutaq ki, misfakı ələ salır. Məsələn, bir insan misfakı ələ salır. Burada özə baxır qəsdə. Nə mənada? Əgər bu məsələn misfakın Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəti olduğunu bilirsə, və bilirsə ki, doğrudan Allah Resulü bundan istifadə eləyib. Bu bunu bilir və bunu bilərək istehsə eləyirsə bu küfür. Hətta misvaka istehsə küfürdür. Niyə? Çünki bu əslində misvaka istehsə deyil, bu Allah Resuluna istehsadır. Amma bu insan bilmir ki, bu Allah Resulü bunu istifadə eləyib. Bu etiqadda deyil. Elə bilir ki, hələ bizdən çıxıb istehsə eləyirsə o bizə istehsa eləyir. O bizə istehsal edir. Saqqal da həmçinin. Əgər Allah Rasulunu, əgər bu insan bilirsə ki, yəqindir ki, bəli, bütün peyğəmbərlər, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm saxlayıb, əmrləyib. Bunu bilə-bilə saqqala istehsa eləyirsə, bu istehsası küfrdür. Amma bilmirsə, bu artıq sənə istehsa eləyir. Aydındır? Çünki birinci halda onun istehsası Allah Rasuluna dair. İkinci halda sənə. Birincisi küfürdür, ikincisi asilik. Ona görə bəzi növlər var ki, orada qəlb götürülmür. Məsələn, kimsə deyə bilməz ki, bir insan Allah Azza və Cəllənin söyürsə, onun qəlbinə baxaq. Necə Şeyx Albani deyir? Deyir ki, qəlbi kafir olmayanın dili Allahı söyə bilməz. Qəlbi kafir olmayan dili Allahı söyə bilməz. Fəqət qaldı ki, hökm məsələsində, hökm məsələsində əgər tanıdığın insandsa, yenə yəni də deyirəm, elə məsələlər var ki, orada qeyri-şərtsiz insan kafirdir. Əgər insan qabağında tanıyırsansa, niyə görə deyirəm qabağında tanıyırsan? Məsələn, bax misal deyim. Oturmusan bir yerdə, evdə oturmusan. Pəncərənin altındasan. Birdən çöldən biri gedir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin adını çəkib onu söyə-söyə. Sən də evdəsən, pəncərənin altına eşidirsən. Sənə görə o nədir? Necə sonu? Təkfirləyəcəksə eləməyəcəksən. Eləyəcəksən. İndi birdən çıxdın, gördün ki, o insan dəliymiş. Təkfir edilir? Edilir. Görsən? Yəni, söhbət ondan gedir ki, əgər tanıyırsansa ki, insanı, tanıyırsan insanı və önündədir, müəyyən şəxsdir, elə küfür növləri var ki, orada hüccət, çox, heç nislə ehtiyac yoxdur. Çünki niyə görə? Məsələn, bir, bax, bir insan Allah Rasulunu söyür. Deməli, Peyğəmbər tanıyır da, tanımasa niyə söyür ki? Ona nə hüccət çatmalıdır ki? Çatmalıdır ki, Peyğəmbəri söymək küfürdür. Yox. Onun sən kafir. Amma ola bilər insan məsələn e, elə bir küfr əməlləyir, elə bir şirk əməlləyir ki, kafir olmur. Və o halda cahillik üzr. Elə halda var ki, orada cahillik üzr deyil. Ümumiyyətlə cahillik orada keç. Yəni cahillik ümumiyyətlə yoxdur orada. Elə halda var, var. Və həmçinin elə məsələn küfr növləri var ki, orada ehtimal məsələsi var. Bu məsələyə də diqqət olunmalıdır. Tutaq ki, məsələn, biri deyir ki, qonşum gedir pirə. O kafirdir. Caiz deyil. Çünki pirə gedən hər kəsin halı eyni deyil. Ola bilər bir insan pirə gedir. Necə Şeyx Əlbəni bunu Əhkamül Cənaiz kitabında gətirir. Şeyx Əlbəni Əhkamül Cənaizdə Şeyx İbn Hüseymində Əl-Qovul Mufid e, Şərh Kitab-ı Tohiddə gətirir və İbn Bəs də fatavasında var şeyxin. Hamısı bu məsələdən danışıblar. Məsələn, pirə gedənlər barəsində. Demək, üç böyük alimdən gətirdim misal. Məsələn, deyirlər ki, bu iki əməldə fərq var. Məsələn, orada ərəbcə belədir ki, Əd-dua'u indəhu, əd-zəbhu indəhu, bir də var, əd-dua'u ləhu, əd-zəbhu ləhu. Yəni, məsələn, birin, birincisi bidətdir, ikincisi küfür. Amma hər ikisi də pirdə olur. Yəni, ona dua, ona qurban, orada dua, orada qurban. Əgər ona dua edirsə, ona qurban kəsirsə, ya filan kəs, onun adına, onu qəst edərək, onun üçün qurban kəsirsə, ona dua edirsə, ondan nəsə istəyirsə, bu küfürdür. İnsanı dindən çıxaran, insanın əbədi cəhənnəmliyinə səbəb olan. Amma məsələn gedir, Ona dua eləmir. Allaha dua edir, amma orada. Ona qurban kəsmir. Elə Bismillah, Allahu Akbar deyib, Allah üçün qurban kəsir orada. Bu bidətdir. Bütün alimlərin ittifaqı ilə buna müxalif olan bir alim belə yoxdur. Buna müxalif olan bir alim belə bu ümmətdə ələm çıxmır, Allah'a həmd olsun. Bütün alimlər icma edirlər ki, bu bidətdir. Niyə? Çünki ona deyiblər ki, məsələn, orada dualar daha tez qəbul olur. Və Quranla aldadıblar ki, "Vaqtaqu ileyhil vasilə", Allah vasitələr axtarın, pir də vasitədir. O da sevinə-sevinə gedib ki, duam qəbul olunacaq. Və ona deyiblər ki, ora qurbangahdır. Qurbanı orada kəsməlisən. O da gedib orada qurban kəsir Allah üçün. Bismillah Allah var deyib. Hətta oradan qaydanda qonşusu qadir deyir ki, Allah ibadətini qəbul etsin. Kim? Allah qəbul etsin. Bu elə bilir ki, bu dindəndir və Allaha yaxınlaşdıran əməldir. Ona görə burada ehtimal varsa, ehtimal olan şeylərdə həmişə uzaq durursan təkfirdə.